Frați creștini, din nou s-aude glasul Domnului spunând, Eu nu vreau pierzarea voastră, că sunt tată bun și blând.